hari kwigenekerezo rya mbere umwaka ukwezi kwa mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri tuvuga uburundi bwisubije intayo kwikukira kuko nk'uko muza kubyumva intahe bwarayamanye iyo myaka mirongo itanu n'umunani irangiye ni giki uno munsi Burundi bwo kwirata mbe ubwo abaharaniye ihabutswe ry'intahe ryo kwikukira bogaruka boshimishwa n'intambwe uburundi bugeze kuno munsi mbe neza na neza ibijanye n'urubanza rw'abagandaguye umuganwa atari umugani Rudoviko gwa gasore kuba rwagenze gute nigiki giki abarundi bogumana nk'iragi barazwe n'abarundi biguze igihugu ni byinshi tuza kugaruka ko kuko turi kumwe n'umutumire ni professeur Emile Mworoha yanonosoye yongera aranoganza ibijanye n'akahise ku Burundi mbere mwarabaye n'umukuru w'inama nshingamateka ni byinshi mwaranguye muri kino gihugu tutoheza muri kano kanya mbere uh, na independence ariko kwikukira yabaye muciye ubwenge reka ndakuramutse professeur ndaguhanikaze muri kino kiganiro mwaramutse neza kaze murakoze cyane Medar niyo nkuru nije ngiye kuremesha kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma akaba ari Eric Uwimana reka twongere kubaha ikaze Emile mworoha reka ikibazo cya mbere ndagihere hano imbere y'uko twakira amatelefone mbe ni gute uburundi bwisubije intahe yo kwikukira eh, ni gute Burundi bwisubije intahe yo kwikukira Eh, tuvuga kwisubiza intahe yo kwikukira eh, kuko eh, imbere yo kwinjira mu mu ntara ya gikoroni uburundi cyari igihugu cyikukiye cyari igihugu cyatwagwa n'abami cyari kimaze imyaka amajana amajana atatu anarenga mbere ari igihugu cyikukiye hanyuma rero koronizasiyo kugira intwaro ya gikoroni hanyuma rero niho rero uburundi bwataye intahe yo kwikukira hari ku itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe n'amajana icyenda na gatatu hamwe bita amasezerano y'ikiganda yabaye hagati y'umwami mwezi gisabo na rezida w'abazungu w'abadagi robert von beringene baraheza rero uburundi rero niho bwinjira rero mu ntora ya gikoroni abadagi bagasubirwa n'ababirigi mu nyuma rero niho tuvuga yuko ku itariki imwe mu kakaro mirongo itandatu na kabiri kwari gusubira ku ntahe twari twari twamye dufise yo kwiga kuko twari twamye twikukiye abo bazungu bataraza mhm. hari abashobora kwibaza bati twikukiye n'ibyo itariki imwe mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri ariko umugani atari umugani Rudoviko Gasore yishwe itari yishwe itariki cumi na zitatu z'ukumunani mu mirongo itandatu na rimwe igisano riri hehe kubona yishwe hamahagaca haza independence uwayiharaniye atari hari ingene eh, igituma rwagasore yishwe mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo itandatu na rimwe itariki cumi na gatatu ukwezi kw'icumi e, ni uko urumva intare yo kwikukira ntiyajye gutyo intare yo kwikukira yari yarateguwe ni ukuvuga yuko uburundi sibwo bwabaye bwarondeye indepandanse bwonyine mm-hmm. bwayirondeye nk'uko n'ibindi bihugu zabyirondeye ni ukubwira yuko eh, inyuma y'ingwano igira kabiri y'ingwano y'isi yose hariho ibihugu byatsinze iyo ngwano mhm. novuga nk'abanyamerika hamwe n'abarusiya bo bagira bati izo izo izo ntwaro za gikoroni ntazo dushaka ibihugu birimo abakoroni nibironke intahe yo kwikukira hanyuma rero ibyo bihugu rero vya Afrika bihugu vya Aziya bitangura rero kurondera iyo ntahe yo kwikukira harabaye n'amanama menshi mbere harabaye manama amanama yarimo yabaye yemereye eh, nka bandungu muri indonezi harimwo abanyafurika harimo abanyaziya bagira bati afurika na aziya n'ibyikukire mhm. ni muri ubwo buryo rero uburundi nabwo nyine bwavuye burondera intahe yo kwikukira e, dufate kuva cyane cyane imigambwe itangura kuhaba mu mirongo itanu n'icyenda kwa gasore nawe yari yarahije amashuri yari yarahije amashuri yaragarutse mbere yaratanguye no gukora araba umuganwa hariya mu kayanza ni ukuvuga atwara niho rero imigambo itanguye kwemezwa mhm. niho batangura rero kurondera independance harimo imigambwe myinshi imbere iraza vuba na vuba kuva mirongo itanu n'icyenda na mirongo itandatu itanu itandatu iyo migambwe irateba reba myinshi no ku mirongo ibiri n'itanu iyo migambwe rero eh, abazungu rero hariho imigambwe yagira ati twebwe nta ndahe turagira kuronka iyindi nayo iti turagere intahe iragezwe gusubira ku ntaha yacu kuronka indepandanse harageze gasore rero niwe yari imbere y'umugambwe w'abadasigana iporona arakoresha n'amakoperative murabizi mwarabyumvise hanyuma rero umugambwe w'abadasigana amatora ya mbere ya mirongo itandatu y'amakomine y'amakomine hanyuma rero kugira ngo ayo matora ngo ntayabuze kuko yoba neza niho bamufungira hariya iwe uri bamaze kumufunga rero hanyuma e, Francome rero yarimo cyane cyane imigambwe hariho Pdc pedere na pepe n'iyindi baca baratsinda ayo matora ayo matora rero niyo havuye ni bashaka e, guverinoma provisoire yacimpaye hanyuma gwa gasore mugabo ayo matora rero ni uvuga ko atari amatora y'abantu bose mm. hatora gusa abantu bafite imyaka mirongo ibiri n'umwe mugabo b'abagabo mm-hmm. abagore ntibatora abagore ntibatora hanyuma rero bagasore eh, rero baraheza rero baramurekura mugabo aguma eh, agwana kubera uburundi bwari igihugu sutitere mm. igihugu eh, gitwawe na conseil de, de tutele nkuko nyene byari vyemejwe yari hariya New York mbere ni washaka ni n'aba eh, n'abaserukira conseil bahora bama baza kuraba bagira mission zo kuza kuraba aho ababirigi bagere bagere bagereje guteza imbere Burundi kugira ngo buzote bwikukira aho rero niho rero wagasore bagira bati ayo matora yabaye ntituyemera atarimwo n'abagore ati kandi rero twebwe kuko abazungu rero bo bashaka eh, bari kumwe n'iyo migambwe yemera y'uko utari bwagire kwikukira bagomba guca amatora yabaye mu mirongo itandatu mu mirongo itandatu y'ukwezi kwa cumi na rimwe bagomba mu kwezi kwa mbere bace bungikanya bagire amatora y'abashinga amateka mugabo conseil de sécurité iranka conseil de tutelle iranka baca barungika rero delegation ya jino munyuma rero baravyumvikana bati amatora azoba mu kwezi mu kwezi kw'icenda itariki cumi n'umunani mhm. ayo matora rero niyo rwagasore yaciye atsinda asinze rero araronkana amajwi menshi mhm. urabona hariho abadepite mirongo itandatu na bane muri abo badepite mirongo itandatu na bane mirongo itanu n'umunani bari abarwagasore hanyuma rero niho haruwa rero guverineri yaca eh, abwirizwa kuca amugira minisitiri wa mbere ashaba minisitiri wa mbere yategura yuko Burundi bushobora kwikukira hanyuma rero mu ncamake ni uko abasore batsinzwe rero bagira agashavu karengeye niho rero bahavuye rero bamwica bamwica hariya kuri hoteli y'irake tanganyika bamwiciyeho eh, itariki cumi na zitatu okutobure igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe eh, abefi bo mu nda y'umuganwa baranyanka cyane cyane birone na kuko we nero umutare wewe mm. yari umwezi yari mm. ariko tugarutse ku migenderanire hagati ya haruwa nk'uko mwabishikirije n'umuganwa atari umuganwa rudoviko rwa gasore nibyo ni ububirigi bwari bwamuhaye akaryo ko kujya kwiga mu gihugu cyabo kugira agaruke ah, mbere arahurirayo n'abandi barideri bo muri Afrika. ariko aho nyine ari we yaciye abaca inyuma ubwo nta imigenderanire ntiyaciye itosekara canke ntihari abandi barundi baciye babura kajyo ko kuja kubandanya kwiga amashure canke kuja za srida kubera gwa gasore yari ameze nk'u baciye inyuma abazungu eh oya urumva ico gihe icyo gihe urumva twari twamaze gutangura kwikukira kuri independance turwanira kwikukira kuri independance icyo gihe rero ni kubira yuko mu burundi nta mashuri akomeye bari bwagire mhm. erega na iniverisite y’u Burundi eh, ababirigereka kenshi ntibemera yuko tuba tudoronka indepandanse vuba mhm. kuko ndibuka mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo itanu na gatanu umwami wodwe mhm. aje gutembera i kongo i rwanda n'i burundi twemwe mbere niga muri segonderi twaragiye kumwakira hari ingozi ni ukuvuga kongo yari yikukiye n'uburundi nuko rero cyane cyane ntibabujije kugenda kwiga kuko cyane cyane eh, kuko ababirigi atabantu bari barigishije amashuri bari bafise karonse indepandanse ataba bamaze universite barenga batatu niho rero naho nyene benshi rero baca batangura kugenda kwiga hariya eh, iburaya naho universite naho yatanguye yaramaze imyaka myinshi biga muri kandidatire gusa mu nyuma waca bagenda guhereza i buruseli cyane bagera mu bufaransa cyane bakagenda Louvain twebwe twari ngahanye twagiye kwiga hariya mu bufaransa urumva rero ibintu byo ku eh, ntibashobora kubibuza yari mu vema babona ishigikiwe n'isi yose naho ababirigi batagomba ko uburundi bwikukira byarabananiye yuko babuza yuko nk'uko byanse ko kongo kubananira ko kongo yikukira yaje haciyemo ibintu byinshi mhm. ariko gatonya nk'uko mwari mubishikirije haramaze igihe muri iyi minsi ariko haravugwa amadeba cyangwa ibiyago byinshi ku bijyanye no kwikukira kwa Afrika haragarutse ku ruhara rw'ububirigi muri independence igihugu ca Congo ariko hano mu Burundi mbere bobo hariho igihugu caremeye no gushumbusha ariko hano mu Burundi ukabona umengo harimo ikinyegeza ukutemanga mbe ninde yarafise uruhara kwigandagurwa ry'umuganwa atari umugani Rudoviko gwa gasore imanza zozo zoba zarashimishije abarundi bose canke nabo hanze zarabashimishije kuko ubu turiko turabona ariko haduka ibindi bishasha bishasha gushika naho bivugwa yuko na Georges atari we yoba yarishe umuganwa atari umugani Rudoviko gwa gasore eh igihe bakaba bari e, abo ukuntu nabivuze e, abatare icyo twavuga rero nuko aho bamugandaguriye haruwa n'abandi havuye rero baca babafata haraba urubanza urubanza rwarabaye urubanza rwa mbere urubanza rwa mbere mhm. rwarabaye eh, urwo rubanza rwaciwe n'ababirigi ku ntwaro y'ababirigi ku ngoma y'ababirigi bari mu burundi urubanza rero barasubiramo niho rero benshi rero bahavuye nabo bacigwa n'urubanza rwo gupfa harimo ba yaturu harimwo ba ntidendereza ba birori n'abo babanaho imana mbere babamanikiye hariya igitega ibyo birazwi n'ibintu eh, urumva ko urubanza rero rwasubiyemo rero ugwaruhara ku gihugu cy'ububirigi kubona ahandi basa n'abashumbushwe mbe mu burundi hoho nta kiboneka eh, urumva mu burundi eh, kugira ngo eh, kiboneke barimwo mu kugira ngo bashobore kumwica bavuye basaba ikigongwe mhm. eh, ibyo rero eh, mu byerekeye by'umuganwa rudoviko rwa gasore cyane cyane kuri izo ngorane zari hagati y'abatari n'abezi ko biboneka neza kugeza uno munsi ataruhara rw'ababirigi biboneka eh, urumva ntitwavuga yuko ari abatari n'abezi gusa mhm. nakubwiye yuko harimo eh, ababyeyi biwe avuga ati burya naho mubona ndazi buca manikwa mugabo hari abari inyuma bo bari batumye iryo kete jewe ntacyo nabonye mhm. we wararibonye gira reka twibutse ariko ko turi mu kiganiro karadiridimba n'akana kaji iwabo ni kuri mwe rw'abarundi muri hanze y'igihugu barashobora kugurura imirongo ya telefone ari mugomba kubaza turi kumwe na Professor Emile Mworoha yanonoso yongera nuganza kahise ku Burundi numwigisha mu giyiza kaminuza namwe muri hiyo muzabura bamwe bamwe baramuciye imbere nakanya kanyu tubahaye kumbure tugumane twebwe ibibazo namwe murashobora kubaza ibibazo canke mukagira ico muterereye ariko tukiri hano telefone nibazugurure uravye reka tutere intambwe gatonya mu kwikukira uravye imyaka 58 n'ubu u dufatiye naho twafatira mu gisata kimwe mu iterambere biraboneka koko yuko uburundi bwikukiye nyezi na simvuge nyakuri eh Eh, uburundi bwarikukiye nyezina mhm. igituma bwikukiye ni uko twarikukiye hanyuma eh, intaha yacu iremegwa mhm. turinjira muri nation zini mhm. turagira ijambo turaja mu yandi mashyirahamwe yose araba nation zini turajya muri oms unesco mhm. turajya muri ntuze organization de eh, africaine turajya no mu bindi byose turagira imigenderanire n'ibindi bihugu bihugu bya rutura ubwa mbere mbere ho cyambere n'ababirigi ababirigi eh, abanyamerika abafaransa abadagi abongereza abarusiya urumva turagira hanyuma rero turatangura kurondera imfashanyo turatangura ingene twoteza imbere igihugu cyacu hari mu butunzi ari mu mibano eka hari muri byose mm-hmm. ugerageje none muri ibyo bisata byose mudushikirije hano uh, uno munsi mugafata n'icyo gihe wanashima biraboneka koko yuko intambwe iboneka hamwe nk'ubu uburyo cyangwa nk'ihirya y'ejo bwa gasore yugaruka karabati aha ibyo naharanira koko abarundi barabishyitse ko e, navuga yuko e, iterambere ry'igihugu ntiryoroshe mhm. muri iyo myaka igihe cy'ababirigi hari hari ibyo bakoze ntabwo kugira ngo bagiye atacu bakoze murabona barazanye igitegwa cy'ikawa barazanye e, pampa barubatse e, aeroport ya mbere barubatse e, ntuze na poro do baratanguye kugira amabarabara amabarabara hanyuma eka n'ibindi bimwe bimwe kwigisha urabona hariho um, naho navuze hariho amashuri amwamwe y'ubwarimu canke asirida hanyuma rero ntuze uti muri iyo myaka eh, hari uti mbega hari ibintu biboneka byakozwe byakozwe byakozwe aho turonkeye Independence aho turonkeye indepandanse uburundi eh, twavuze yuko rwagiye buramenyekana mu makungu hanyuma hariho mu by'ubutunzi hariho ibyaranguwe hariho ibyaranguwe ibyaranguwe eh, novuga nko dufate nko mu byerekeye mu bya girikirikire uburemyi n'ubworozi hariho nk'igitegwa cy'icyayi mhm. bagiteje imbere ku gihe e, cya e, indepandanse igitegwa e, cy'isukari igitegwa cy'isukari bagiteje imbere hanyuma hariho amasosiyete developema yabaye hariho impere reka n'umuceri urabona nk'umuceri barimo mu misozi n'ibintu byari bishasha hanyuma rero mu mashuri mu mashuri harabaye harabaye iniverisite zirubakwa mbere bamwe ntibama bakigenda kwiga i buraya basigara biga ngahe i burundi igihe cyo kwikukira nta mashuri nk'amarise agera ni kure twari dufise ariko unye amarise n'amajyana ngahe i burundi urumva hariho na hari abantu bijumba isigaye ku bantu bagera ku miliyoni urabona ingene yateye imbere bubatse binini binini hanyuma mbere n'amabarabara ya kaburimbo amabarabara ya kaburimbo twaronse indahe yo kaburimbo igere bugarama gusa mugaba ibirometero nka mirongo itatu mirongo itatu ariko ubu unyi ama province yose arafise arafise barafise amabarabara barashakamo kaburimbo yego harabonetse n'ibindi bitari bike bitameze neza abarundi bararyana bararyana mu byerekeye bajyanira intwaro haraba ubwicanyi ibyo byose tugira ingufu uruteza imbere igihugu cyacu murakoze cyane professeur Emile Mworoha telefone ziruguru irindwi na gatandatu ubusa 183 amajana 933 nashobora no kuyi telefone muciye kuri WhatsApp ni kuri mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu reka batumirire amate hama munyuma tubandanye mu reka ariko tuduge ku ijambo ari ikibazo eh, ndabona porofeseri yanditse kumbure araza gutanga umuco sinzi ko ari ikindi kibazo ushikiriza kuko banyeretse ko hari undi ari ku murongo murakoze murakoze eh, murakoze cyane porofeseri eh, icyo yavuze mhm. nibwo bwoba bwatumye kuko yashatse kuvuga ngo ni ube gito bw'abarundi ba mbere batumye hatabuye ntayo kwikukira haragaruka ku rubanza ati none ko byari byanditse eh, kuki abakurikiye intwaro zagiye zirakurikira zitabandanirije ku iragi mhm. mugabo kajorujisi cyangwa ubube gito bw'abarundi eh, abarundi barafise barashobora kugira uruhara rwabo mhm. kuko urabona mu bwishe rwa gasore harimo abarundi mhm. ibyo ntawe ubihakanye mugabo ntiwovuga ngo kajorugizi yaturu ngo n'abarundi urumva rero harimo abanyamahanga hanyuma rero nta n'umwe n'umwe yobihakana ngo abidehe si ubundi gusa ni afurika yose aho rero ni ukurondera ingene umuntu yokwikosobora mu kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu eh, mu kwikukira ariko nitwohakana urumva nuko abatwaye iporona nk'uko mubizi barasubiranyemo barasubiranamwo hari aba indyane haraba n'abari muri asambure nasiyonale hari imirwi imirwi ya kazaburanka imirwi ya moronviya hanyuma haraza n'ubwicanyi mu nyuma bwatumye yuko imigambi myinshi itavuye ngo ikurikizwe ivyo onyi ingorane zabaye mu gihe cyo kwikukira ko Burundi ivyo onyi turabizi ivyo vyose rero nibyo byatumye bibuko imigambi e, imwe imwe ya rwagasore itakurikijwe mugabo ntitwogira ngo muri myaka mirongo itanu n'umunani nta kintu cyakozwe hari ibintu byakozwe biboneka mhm. eh, porofesori mwari rigeze kurongorana nk'umugambwe w'abadasigana iporoni yego narigeze kurongora muganga w'abadasikana iporona mweho mm, ni giki igihe mwatwara mwabonye neza neza muti iki kirahaze nyabona reka mufata ingingoti umugambwe iporona ni ukora ibi n'ibi n'ibi ukurikize porogaramu za rwagasore ni giki cyahaze muba mwararemerewe n'intwaro yari ihari eh, igihe twatwarana natwe muganga w'abadasikana iporona igihe kuri deziyemere pibirike kuri perezida eh, bagaza icyo gihe ni kwibutsa yuko hariho igihe bihugu byo muri afurika bimaze kwikukira si ubundi gusa bagize bati kugira ngo eh, turonke kumbure ingene twoshyira hamwe ubumwe reka tugire eh, mu mirongo umunani n'indwi iyo myaka yose eh, twebwe twaragerageje ibyo rushoboye harabaye imigambi itari mike bose kandi barabizi mu byerekeye iterambere Burundi kuri dezemere pibirike harabaye ibintu bihambaye ari mu byerekeye ari mu byerekeye ekonomi y'uburundi harubakwa aeroport nshasha harubakwa byamabarabara nyene nakubwira ibitaro baravyubaka bishasha hari ya igitega hariya e, imutaho hariya mu tuvu mu kayanza harubakwa n'amashure menshi niho nakubwiye nuko n'ibintu bimwe bimwe eh, profeseri tugerageje kuraba nta namwe bwe mwabona muri politiki y'umugambwe umwe kumbure mukaburaho aho mubishikiriza eh. kuko urabona ntibyari byoroshye kumbure hashobora kuba nk'igitsure runaka ariko mwarabona hari agahaze mwitwarwa itunganywa ry'igihugu ku muganga umwe iminsi yose ntihabura agahaze mhm. hama hari agahaze hama hariho agahaze aho rero uko navuga nta gatusi kariho hariho bimwe bimwe kumbure n'abandi barashobora kubivuga mbere niwashaka nk'ibyavuye mu makongere byovyo biranditswe umuntu muntu arashobora kubi kubisoma akabyisomera akongera nawe nyine akavuga ati iki n'iki nticyagize none urumva eh, aho uwo mugambwe uko usanzwe wifashe ubwo yindi migambwe nishobora guca nayo neidebukirwa canke kamanyagurika ivuga iti n'uwarondeye intara yo kwikukira uwo mugambwe nawo usanzwe uri mu migwi eh, oh, eh, ico no kwita leson morale iprona yerekanye ntibona yuko yoba yaramanutse gatonya oya si gatoya ko yamanutse na kanini mhm. eh, kuko urumva haraheze imyaka imyaka myinshi ubu cyo kwama ari igihe cyo n'ibisanzwe muzima bw'igihugu muzima bw'abantu niko ibintu bimeze ku isi yose no mu burundi mhm. eh, ni ukuvuga yuko eh, urabye aho ipironi igeze uno munsi kuko turabivuga kuko niyo yaturonkesheje ntahe yo kuyikukira ubwo ikibazo ukorera ntakibajije iyindi migambwe ntishobora kudebukirwa nayo ni ku maporogaramu ati rabana ba sokuru kuko abarundi bose nk'uko mwabivuze bari muri partinike bose bari abapoloni barabadasigana ubu unyi ntihakira umugambi umwe ni myinshi mm. kandi umwe wese afise porogaramu yiwe akayerekana hanyuma um- um- umurundi akajya mu bashaka mm-hmm. reka twakire hari uwundi atwakuye n'amahoro ego nareko ndakurikirana hanyuma ndashimye ko yemeye kutwitaba uno munsi kugira ngo ashobora kumubaza ibibazo aragamburuka no kuba jewe nta byishimo bubaza mhm. gusa ikintu nagomba ndamubaze ni uko eh, mu bihugu bitari bike byo muri afurika mhm. eh, abantu bagwaniye yego murambarira ubu ndabumvise mhm. um, unavuga ati mu bihugu byinshi byo muri afurika mhm. abantu bagwaniye intahe yo kwikukira mhm. eh, Nubwo yuko akenshi iyo habaye nk'imisi mikuru ya indepandanse mhm. barakunda kubatondekesha bakaberekana ati uyu uyi yarakoze cyane gusumbya abandi mhm. birazwi neza yuko intaha yo kwikukira yarwaniwe n'abarundi bose mugabo eh, hama hariho abo umuntu yoshira imbere ati naka uyu unanaka none umugambwe y'ipro na waba bishika ku butegetsi waragifise liste y'abantu baba baragwaniye ntayo kwikukira gusumbya abandi Uh, bisa nk'uko abo bantu baba bari bagiranwe mhm. hanyuma ikindi mhm. ntabashikiriza ni uko eh, byaragaragaye yuko eh, naho uburundi bwoko bwarose intaha yo kwihutira murakoze cyane murakoze mugira umunsi mwiza murakoze namwe zeno reka tugaruke hano muri studio dusigaje n'akanya gato cyane iminota nk'itanu professeur abagwa ni nta yo kwikukira mbega prono yaragiye bashira imbere hariho urutonde canke liste nkuko yashikirije ruhari ku mwaka ku mwaka ko kwerekanwa ngo kumengo bisa nk'ivyibagiranwa nuko muri make ikibazo cyambere zone yagishikirije eh abagwana intahe yo kwikukira intahe yo kwikukira dufashe ku mugambwe w'abadasigana ipurona urumva hariho uwari imbere yari rwagasore mm-hmm. hanyuma hariho abandi nabo nyine bafasha rwagasore mm-hmm. hariho ngenda ndi umwe yari poromye minisire hariho n'abandi basibye uyu munsi Eh, hanyuma rero mu nyuma hariho harabaye kutumvikana kumbure eh, kuko mu twavuze yuko habaye ibintu by’imiryano murabona nka bya kazabaranka na muruviya n'ibindi hanyuma ibyo ronyi ntawovuga yuko hatabaye hatabaye kugira mhm. mugabo kugira ngo umubiri nabwo kugira ko rwaronse ijambo jene yumvira yuko bwagumye bufise umengo nka cya kibanza nyene imbere yo kurundi gwiye kuki oh, oya sivyo ububirigi bwaharabaye ugufashanya mhm. turafashanya n'ububirigi nkuko dufashanya na Union Européenne mugabo ico gihe ikibazo ciwe gitahura ko aribwo bwari buhejeje eh kuduha intayo yo kwikukira ubwo nti hari ikintu cinyegeza bo barashatse kugira kugira abanyarutse bafasha uburundi bimwe bimwe byibagira ivyo ivyo birumvikana kuko e, igihugu cyose cyatwaye cyari gifise koloni urabona nk'abafaransa ibihugu bari bafise canke ububirigi bari bafise ikongo u rwanda Burundi birumvikana yuko hariho intere bari bafise kurusha abandi nico gituma izo yentere bari bafise kugira abandi nicyo gituma babaye ba mbere n'ubu urabona ni nimero ya mbere muri ambasade mhm. kugira ngo dufashanye si kwibagiza mhm. kugira ngo wibagize wo kwibagiza kuba ugomba kwibagira mhm. none abarundi nabo bagenda guca babyerekana bati twebye priorité dufise niyo dufashe muri agirikirutire dufashe muri ibi aho rero njyewe yumvira yuko ububirigi bwari bufise ikibanza mugabo ntibwari bufise icyo kibanza bwonyene cyane cyane murabona Union Européenne mhm. yari yaradufashije ibintu bitari bike nko mu cyane cyane nk'amabarabara n'ibindi mhm. eh, Professor tuko turarangiza akanya gasa n'akagiye ariko uno musirigi cy'abarundi bogumana nk'iragi eh, twaratswe nabo barundi batari bake biguze intayo kwikukira Eh, abo barundi bibuze intaha yo kwikukira icyo eh, twabafatira ko urabona akarorero eh, ni nka rwagasore rwagasore urumva yarabanye yarabaye incungu y’u y'uburundi kuko yariguze uburundi icyo onyi nk'uyo onyi ntiwavuga yuko atamuntu muntu atanumwe eh, yo mu yobiyoberwa ko ari we yatuzaniye iyo ntahe yo kwikukira hanyuma kandi bagaca baduha n'izo nguvu z'abahavuye batwara mu nyuma ku buryo kumbure ibyabaye twavuze ibyabaye nko ku ntwaro ya repubulika ya kabiri yewe nyakozemo cyane ni yuko hariho rero ibintu E, abatwaye uburundi e, kuva kuri wa gasore n'abamukurikiye n'ibyo bakoze twofatira ko tukarondera ingene twokubaka demokarasi ingene twoteza imbere twoguma duteza imbere uburundi ingene twokwigisha abana ingene twogira igihugu cyacu kikaba eh, cyubashwe mu makungu kikaba kandi tukagira Eh, gukomeza ubumwe bw'abarundi no iterambere no kumvikana n'ibindi bihugu murakoze cyane professeur Emile Mworoha navuze ni byinshi mwaranguye muri kahise n'ubu muranoganza mu ngamo n'umusura ni ibijanye na kahise mwakoze ku butumire ndabipfuriza kugira ibihe byiza no kuroranirwa no kwikukira mu bijyanye n'umubanyo naho ubutaha ndi buriseri mu bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu